Jesu potvrdili? Čujete li sada? Zahvaljujem Allahu Tebare Kevetala što nas je ponovo sakupio na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o veličanstvenoj spoznaji Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Prošli put smo spominjali koje ime? El Fetah Večeras sa Koboda spominjat ćemo dva nova imena koja su sličnog značenja, a to je Allahu Tebare Kevetala ime El Qahir i El što bi u prijevodu moglo značiti pokoritelj. Znači jedno od prijevoda je pokoritelj, drugo onaj koji sve savladava i treće nepobjedivi. Znači moglo bi otprilike tako prevesta mi ćemo vidjeti šta su učenjaci kazali kada se odnosi ovo značenje Allaha te tebareke ve Međutim u jeziku u jeziku značenje je poznato da ima znači pobijediti, pobijediti nekoga, savladati nekoga ili drugo ukrotiti ili podčiniti. A mi ćemo vidjeti kada se odnosi Allah subhanahu wa ta'ala kako ima ovo značenje. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu te barek wa ta'ala ime kojim se opisao El Qahir, u Kur'anu je spomenuo na dva mjesta. dok ovo drugo El Qahar spominje na šest mjesta i ono je jačeg značenja od imena El Qahir. znači jačeg je značenja i to je večenca od tog, od tog imena. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am spominje na dva mjesta ovo ime Al-Qahir. Pa kaže وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ ibadi Zaista je on pokoritelj iznad stvorenja, iznad svojih robova. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ A on, tebareke ve ta'ala, je El-Hakim, mudri i o svemu obavješteni. El-Habir. Sestre su poslali, ne čuje se nikako. Gdje je Tark? zastupanja. Neko od vas pravio prije. Mimo Tarka. Bismillah. Da li se sada čuje? Dobro. Znači, Allah te bareke ova dva imena, Al-Qahir i Al-Qahar, spominje u Kur'anu, znači ovo prvo ime Al-Qahir na dva mjesta, Al-Qahar na šest mjesta. I kazali smo da El Kahar ima jače značenje od Kahir, a jedno od značenja pokoritelj, onaj koji sve savladava ili nepobjedivi. To je Allah te Tebareke ve Ta'ala. I spomenuli smo da u suri El An'am Allah Đelešanu spominjava dva, dva znači mjesta, dva puta ime El Kahir, a to je na, u 18. ajetu i 61. ajetu. Pa su naveli ajet وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ i on je pokoritelj iznad svojih robova وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ a on je mudri i o svemu obavješteni. A na drugom mjestu Allah šan kaže وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ Ponovo potvrđuje da je on pokoritelj iznad svih svojih robova, svih svojih stvorenja. I vidjet ćemo ta značenja koji jako ima mnogo kada se odnose na Allaha te bareke ve taala ova imena. Zatim ovo jače značenje Al-Qahar se spominja šest mjesta. neka od ti je sura Ra'ad 16. ajet i na drugom mjestu koje ćemo navesti je sura Gafir 16. ajt Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kulillahu haliku kulli šej wa huval vahidul i reci zaista je Allah stvoritelj svega a on je pokoritelj znači jedini El Wahid jedini koji je pokoritelj i nebu znači nema niko koji je sličan u tome i drugo mjesto limen il mulku i ovaj smajet navodili kada kada smo govorili Allahova te kvetala imena el marik el melik el melik lillahi qahar kada gospodar svjetova na sudnjem danu kada sve bude uništeno kada bude upitao kome danas vas pripada tada neće postojati znači niko ko će biti u stanju odgovoriti i onda će gospodar svjetova sam odgovoriti na to pitanje koje je postavio Lillahi vahidil qahar nas vas pripada gospodaru Allahu jednom koji je pokoritelj svega. I to će biti jedan od najljepših primjera da čovjek shvati i razumije značenje imena El Qahar. Šta su učenjaci kazali u definicijama kada su pokušali pojasniti ovo Allahu Tebare Kvetala ime? Znači ime El Qahir, pokoritelj, a ovo drugo El Qahar, znači u smislu pokoritelja koji e, savladava sve stvari. A El Qahar je jači znak koji mnogo pokorava. Nikomu slično tome nema. Ezuđađ Rahimahullah je kazao u definiciji za ova Allahova Tebare bareke imena da kaže Allah uzvišeni je pokorio i podčinio i nađi je svojim ajetima, svojim znakovima. Pogledajte, i nađi oni koji se ohole, uzdižu, nade i neće da prihvate din. Odbijaju din. Njih je pokorio svojim ajetima, svojim znakovima, pa nastavlja koji upućuju na njegovu jednoću. Svi ajeti, svi znakovi koji nas okružuju ukazuju na Allaha te bareke, te bareke o ta'ala. Zatim kaže svojom snagom i moći počinio je silnike. Svojom snagom i moći počinio je silnike. Pa nastavlja i pokorio, kaže, među svojim stvorenjima svakog od tih silnika. A pokorio je sva svoja stvorenja tako što je svima njima odredio maut, smrt. Pokorio je sva stvorenja. Svima je to odredio. I niko iz toga ne može se izuzeti. Zatim, u značenju da je pokorio i nađije. Učenjaci kažu da je to u smislu da je svima njima uspostavio argument, dokaz. Svi, znači ajeti koji nas optužuju, znakovi od Allaha te bareke vetala, ukazuju na njega subhanahu taala Tako da je uspostavio argument da on postoji, da je on zaslužan, da se obožava. I pored svega što su vjerovjesnici dolazili, i knjige što su ostajale, što su išitavale, što postoje šehovi, da i svi oni koji pojašnjavaju put, znači svima njima su uspostavljeni argumenti, Allahu i te bareke znakovima. A za silnike, kako je njih, znači, pokorio, podčinio, tako što je njih kaznio, njih je kaznio i kažu učenjaci najbolji primjer u tome jeste šta se je desilo sa vlasnicima slona, sa silnicima koji su odlučili da unište Kabu, Allahu te bareke kuću. Negirali su Allaha subhanahu wa ta'ala u potpunosti. Izazvali su njegovu srđbu, kazavši da niko ih u tome ne može spriječiti. Pa se onda desilo da je El Qahar sve njih uništio. I znamo kako su okončali, kako su na strašan način svi ti koji su se zaputili prema Kabi, svetom mjestu, da bi je uništili, kako su završili, kako je gospodar svetova kaznio takve. I naravno imam drugih primjera kroz istoriju Islama kako su okončali svi silnici i oholnici, da niko od njih nije sačuvan, da niko od njih nije ostao, da niko od njih nije živ da se prsi da dokazuje da je on pobijedio, pobijedio Allaha Tebare kevetana Jer je Allah El kahar i ovo Allaho Tebare kevetana ime kada čovjek sazna ulije u njegovo srce nadu, pouzdanje, jekin, u snagu gospodara svjetova, da mu nema, ne postoji niti osoba, niti zajednica, ni država koja se može suprotstaviti Allahu, njegovim naredbama, njegovim odredbama. Jer ako postoji neko ko može, neka onda e, pobjegne od smrti. Koliko je bilo jačih, moćnih kroz istoriju koji se pojavili i svi su oni okončali, svi su oni završili. Jer Allah te vetala ne dozvoljava znači nikom da je vječan, da vječno živi, da vječno traje, da vječno svoju silu prosipa nad nejakim i nedužnim, potlačenim narodima i zajednicama, nego gospodar svjetova svoje odluke donosi i sprovodi kako on subhanahu wa ta'ala hoće, jer njegov sud niko ne može, niko ne može odbiti. El-Hulejmi rahimahullah za ime al qahir kaže da je ima značenje onaj koji određuje svojim stvorenjima onaj koji određuje svojim stvorenjima ono što on želi da se desi. U tome niko ne učestvuje. Allah te barek tada kada nešto odredi, to je iz njegove potpune mudrosti. I ćemo jedan primjer, a mi smo govorili o Allahovom kadaru, odredbi, određenju mnogo kroz ova predavanja. Zatim kaže, poput teškoće, poput tereta, poput teškoće, poput tereta, ko određuje to? Ko je to propisao? Ko je to odredio? Ko je to spustio? Allah subhanahu wa ta'ala, el qahar. Ti si ahi taj koji to trpiš, podnosiš. A gospodar te bare je tebe iskušao, tebe je odredio, tebi je to učinio. I ne samo tebi. Inači i vjernici, i nevijenici. svi ulaze, svi ulaze u Allahu te bare odredbu. I dobro i zlo. Zatim kaže, žalosti i preokupacije i žalosti i preokupacije, znači koliko čovjek danas tuguje, koliko žali, koliko ljudi voljenih se uzima, umire, Allah te barek oduzima od njih, a preokupacija i hemova, problema, čovjek znači misla koliko je preokupiran, koliko podnosi sve to, to je Allah te barek vatala odredio, el kahar, i ne možeš oduprijeti tome. Otkloni samo sebe to ne daću, ne možeš. Nisu u stanju. Zatim poslije toga kaže, on je taj koji im oduzima život ili dijelove tijela. Oduzima život kada hoće on subhanahu wa ta'ala. Ko može da se oduprije tome? Ko može to da otkloni od sebe? Ko može kazati ne, ja hoću da živim kada melek smrti dođe? Niko nije u stanju. Ko može spriječiti kada se obraća da se nešto što desi, Allah te bare koja tala odrijede ostaneš invalid, ko može to spriječiti? Niko. El kahar, pokoritelj, ono što odredi, to se mora desiti. Niko nije u stanju to da otkloni, otkloni od sebe. Zatim poslije toga kaže i niko nije u mogućnosti da se tome suprostavi, niti je u stanju da izađe iz okvira Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe. Što je on odlučio, što je odredio, to će se desiti. U to nema sumnje. I sve što se dešava, sve što nas zadesi, sve da Allah te barek Čovjek nekada može dokućiti mudrost toga, djelimičnu, ali nije u stanju dokućiti potpunu mudrost Allah te barek zašto nas iskušava. Zašto se dešava? Zašto usmrćuje ljude koji su oko nas, koji su bliz, bliski nama? Čovjek kada shvati da je najvoljenija osoba, najdraža, Allahu Halil, prijatelj, da se vratio i da mu se uzela duša, onda treba da shvati da on nije prečiniti bolji, da može živjeti duže i vječnije od poslanika sallallahu alihi wasallam. Ali učenjaci navode jedan primjer od jednog od poslanika koji je živio prije poslanika Muhameda wa sallam, da se zadesio pored jednog bunara i ovaj primjer oslikava da čovjek nekada može djelimično da vidi mudrost, a nekada nije u stanju, nego ima da kaže sve od Allaha i dobro i zlo. Allahu sačuvaj, pomozi, ojačaj, da izdržim. Kaže u tom trenutku, u tom trenutku se odmako od bunara i posmatrao. I naišao je konjenik. Sišao sa konja, napio se vode i dok je, kaže, uzimao vodu, ispala mu je kesica sa novcima što bi kazao danas novčanik. Uzjahao je konja i otišao. pogledaj taj primjer. Kad je otišao je. Nakon toga, kaže, dolazi pastir sa stadom ovaca. Napaja stoku, ovce. On isto tako pije vode. Uzme tu kesu s novcima. Alhamdulillah, kesa <laughs> I kaže, odlazi iz tog mjesta. Posle, kaže, malo vremena, poslanik taj jedan od vjerovjesnika stoji posmatra iz daljine. Kaže, nakon toga dolazi starac, iscrpljen, izmoren, željan, da se napije vode žedan. Kaže, napio se vode i onda u hlad, sjeo malo da se odmori. Star, mala, starac, čovjek. Kaže, u tom trenutku tamo negdje konjenik već skonto da je izgubio pare. Gdje je, šta je, zna da je bio pored bunara i vrati se na to mjesto. Vrati se na to mjesto i zatekne starca. Skače za konja, vrati mi pare, ti si mu uzeo pare, napada ga, čovjek ne zna, nisam, kunije se, zaklinje se da on nije. On kaže, jesi, ti si bio tu, ti si uzeo novac. Znači, počeo ga koriti, grti, starac i dalje tvrdi da nije. I na kraju ništa drugo nije preostalo konjeg da ga ubije. Ubio ga. I kaže poslanik taj koji je posmatrao, Allahu dragi, pa čovjek ništa nije uradio a ti smo odredio smrt. Nije kriv. Šta je uradio da ga on ubije? Pogledajte, mislim, kad čovjek sad promisli o tom primjeru, danas će da puno stvari razumije. Kaže, pa je zamolio gospodara svjetovan da mu pojasni to. Znači, vidio je koji je uzeo, koji je otišao, zašto je dozvolio. Znači, on određuje, Allah te barek je njegov kadr se odvija, odredba, predodređenje, čvrsto vjerujem u to. Kaže, što se tiče kaže onog čobana koji je došao i uzeo pare. To su, kaže, novci bilo od njegovog oca, čije je pokrao i oduzeo kojenik koji je došao tu. I nikad mu nije vratio u toku života. Pa smo mi, kaže, odredila se to desi kako bi mu vratio ono što mu pripada kao nasljednik, znači oca, od imetka. A kaže onaj čovjek starac koji je ubijen, on je nekad davno ubio oca konjenika. A momak koji je bio konjenik je zavjetao se da će tražiti čitav život čovjeka koji je ubio oca da se osvijeti, ali nije znao. I desilo se to što se desilo, da Allah Đelšanu propisao Kisas odbazdu da se sve na jednom mjestu to izdešava, a da čovjek koji sa strane posmatra kaže, Bože dragi, kako nepravdu činiš na bila, znači takvim riječima da opiše da Tako da kažu učenjaci da iz ovog primjera nekada čovjek može da shvati da razumije djelimično Allahu hikmet, ali ne u potpunosti. I ovo nije znači važeći za svakog ko sa strada, on je neko, nekom pokrao, ubio, znači ostalo. Nego znači da čovjek shvati da razumije. Tako da navode danas za ljude koji, na primjer, na nesreća se desi posebno u državi gdje ima kisas, Saudije. Čovjek kada ubije nekoga, jel, odmah mora da ima odmaz za to ili da prati krvarinu. Ali neka čovjek pobjegne sa lica mjesta. Pa nakon toga kažu drugi zgazi drugog čovjeka, pa optuže njega, pa njega zatvore, njega objese, njega ubiju. A drugi kažu, subhala, kako su ga na pravdi Boga ubili? A kažu, sude šarijatom. Kažu, možda iz Allahovog hikmeta, da je nekad davno, ko što se potvrdio, ubio nekog i pobjegao, nije ostao znači da se preda, policija se prepusti. Pa poslije drugi neko isto tako radio, samo su optužili krivo kao u smislu tog. Ali on odgovara za onog prvog. Za onog prvog. Tako da u svemu kaže, u svim tim postupcima ima Allaho te barek vetala mudrost. Mudrost, a mi ćemo raditi Allaho te barek vetala imer hakim. Tako da možemo djelimično da shvatimo i razumijemo što je Hulemi Rahimahullah kazao po pitanju imena El Kahar. Zatim, Isto znači u Limi govori za El Kahar da je on taj koji u svakoj situaciji savladava i pokorava. A nema stanja niti situacije da on nije u stanju znači da savlada, da savlada nekoga. S druge strane, nikada ne može se desiti da on te bareke vetala, neka je uzvišen i slavljen, bude savladan od nekoga. Nikada. Znači ne postoji ta situacija. Zatim Al-Hatabi Rahimahullah je kazao el kahar je onaj koji svojom kaznom savladava silnike i oholnike među svojim stvorenjima a savladao je sva svoja stvorenja tako što im je odredio smrt. Znači, to je jedan od najvećih dokaza. Vidjet ćemo kada Allah spominje ovo svoje ime, nakon ovog imena odmah ukazuje da on taj koji usmrćuje. Ibn Kesir Rahimahullah je kazao, El kahir je onaj kome su sva stvorenja pominovala svoja lica i sva su njemu pokorna te se pred njim i po njegovom vlašću u poslušnosti njemu smirila. Allahu ekber, pogledajte definicije. Ne može se srce smiriti osim u pokornosti gospodaru svjetova, osim u predanosti gospodaru. Nikada, koliko god čovjek osjećao dunjalu, ljepote dunjalka, ukrasa, uživao i mjetku u dvorcu, u palači, u lijepom autu, lijepoj kući, lijepom stanu, lijepoj ženi i djeci, nikada ne može biti sretan ako nema imana kod sebe. Koliko god on tvrdio da vjeruje, koliko god tvrdio da on zaista osjeća tu sreću, on znači mora, mora da laže. I možemo kazati, znači, bez imalo uljepšavanje da laže. Jer ne može osjetiti. Gospodar svetla je negirao sreću i zadovoljstvo u srcima onih koji ne vjeruju u njega koji ne izvršavaju, koji nisu pokorni, koji ne slijede ono sa čim je došao poslanik sallallahu alijih Istinsku sreću će osjetiti samo osoba ona koja čisto iz sveg srca vjeruje u gospodara svjetova. Poslanika Muhammeda alijih I slijedi i malo i veliko sa čim je došao poslanik sallallahu I zato vidimo da čovjek što više ibadeta čini da je sretni, da je veseli, da je, da, da, da se primjećuje njegovom licu nuri svjetlo, dok onaj koji čim počne raditi, sam kada se pogleda u gledalo vidi da ima neku tamnu licu. Osjeća. Osjeća u prsima stisak, tjeskobu. Čim ostrani, čim izvrši te u pokajanje i stikvari, vrati se gospodar, jer rahatlo kodma osjeti. E tako, zamislite znači vjernika koji stalno napredio svoj man, stalno se uzdiže, njegov ima raste, raste, raste. Vidjeti koliko je sretan iako nema znači od ništa. Ali kaže, kad ga upitaš, kaže poslanik, čudan je primjer vjernika, kada ga upitaš kako si, kad je u dobrom stanju, kaže alhamdulillah, pa kad to bude dobro po njeg. Kada je u teškom stanju, upitaš, ga kako sam, kaže alhamdulillah. Čudan je to primjer vjernika. I to će biti dobro za njega. Ova dvije situacije. Ali to neće niko drugi kazati osim vjernik. Dok će vidjeti oni koji su e, u svom imanu nesigurni, danas je ovakav, danas sutra onakav, da će početi da te opravdava, kaže ja imam to, pa danas mi se to desilo, jučer to. iako nije svjestan šta govori, jer da je svjestan, naprimjer, kad mu se citira ovaj hadis, on odmah se vrati i kaže alhamdulillah, alhamdulillah. Ali prije toga, znači, ono nesvjesno, on već počinje da govori da se jada, ima problem, taj, iskresno to, iskresno to. Vrlo malo znači šukr i hamd čini Allahu te bareke, te bareke Šta su plodovi u spoznaji ovog Allahov te bareke imena El Qahir i El Qahar? Znači prvi plod spoznaje ovog velikog Allahovog subhanahu tala imena jeste da čovjek čvrsto vjeruje da je istinski i pravi pokoritelj koji vlada svim stvorenjima, istinski vladar Allah subhanahu wa ta'ala. Da vlada svakom situacijom i da je u stanju kada god poželi da izmijeni stanje, on je u stanju to da učini. I nikoga u tome ne može spriječiti. Jer posjeduje vlast, posjeduje moć, što drugi ne posjeduju. Ali isto tako posjeduje svoju volju da radi ono kako on te bareke vetala hoće. S druge strane posjeduje apsolutnu potpunu mudrost, vrhunac mudrosti da i ono što dozvoljava da se čini i što se dešava u svijetu u situacijama to iz njegove volje što on hoće tako da se dešava s druge iz potpuno njegove mudrosti a treće da je on uvijek snažan da izmijeni da uradi kako on te barek hoće zato vjernik je zadovoljan sa situacijama ne požuruje nego kad će Allahova pomoć, kad će Allahova pomoć, što se ovo dešava, di je je njegova pomoć, kad pomogne vjernike, što se ovo, znači, danas dešava u svijetu sa muslimanima, ne požurije, ali čvrsto vjeruje u značenja ovih Allahu i va ta lijepih imena. Da imaju rok, da se stvari odvijaju kako gospodar svjetova hoće. Ali to s druge strane ni u kom slučaju ne opravdavate da sjediš skršteni ruku, nego da iti ti doprineseš koliko si u mogućnosti. Intensuru Laha i Ansureku Kada budete Allaha pomogla, Laha će pomoći vas. Kada bude pomogla Allahu vjeru, koliko se uposlite u tome i Allah te barek tada će vas pomoći. I neće se izmijeniti stanje jednog naroda dok se on sam ne izmijeni promijeni. Allah neće ga izmijeniti. Neće znači u toku noći poput Mehdija gdje kaže da u toku noći tek osjeti da je on Mehdi. Čita život neće znati da je Mehdi, a u toku noći Allah će ga nadahnuti pa će spoznati, znati da je Mehdi pa će otići kaže ja sam Mehdi. Dužno sam je da mi date bejbu. Znate? Tako je stanje ljudi, e, čovječanstva, umeta, zajednice, mora se raditi i sira poslanika sallallahu alihi vselem najbolji je primjer da je poslanik sallallahu mogao izmijeniti stanje ljudi u toku noći izmijenio bi znači u mek, a ne bi čekao 13 godina na tom putu podnosio veliku žrtvu radi Allah te bareke vetala pa tek u medijinskom periodu dolazi do države dolazi do velikih značajnih pobjeda poslanika sallallahu sallallahu alihi Zatim Allah te bareke vetala opisujući da je on El Qahir koji je pokorava, pokoritelj svega, odmah nakon toga ukazuje na najveću stvar u kojoj niko ne može znači da se odupre, a to je smrt. I ovaj ajet koji smo citirali na početku suri Al-An'am, 61. ajet, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ ibadi Zaista je on pokoritelj koji je iznad svojih robova. I ovdje ćemo govoriti, znači onda je on iznad svojih robova, iznad stvorenja. Zatim kaže وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ I on vam šalje meleke čuvare koji vas štite i čuvaju. Zatim kaže sve do onog trenutka kada on odluči da pošalje i zaslanike da vam dušu uzmu. Onda kaže da fethu rusuluna i tada i naši zaslanici usmrte, uzmaju im dušu. i nakon toga gospodar potvrđuje hum laju ferritun. I ni u kom slučaju, ni jedan detalj nisu pokolebljivi u tome, automatski uzimaju. Poslušni su gospodaru svjetova. S druge strane, osoba koja se uzima duša, nemoćna je da bilo šta učini. Da kaj molim te još jedan trenutak, još dva trenutka, da se poselamim, majka, otac, brat, sestra, imam još da oporučim kome mislim dati metak. Nema toga. U tom trenutku, znači Allah što kada odredi, to se mora desiti. Jedino kome Allah iz milosti svoje davao da onaj odluči hoće li ostati ili da mu se produži ili da se vrati gospodarstvu poslanici. Njima je Allah te barek vetala svoje zaslanike da pitaju da li žele da ostanu ili da ih usmrti. Pa su svi poželili susret sa gospodarom, gospodarom svjetova. Zatim gospodar nastavlja u 62. majtu sure el-naam Thumma ruddu ila Allahi Zatim ćete se vratiti svi poslužbane duše. Svi ćete se vratiti svome Allahu koji je gospodar istiniti. Tada će svi da shvate da je istina. Kada duša, zato u tom trenutku teuba se ne prima. Teuba ne može biti primjena onoga koji je bio loš čitav život. Jer tada će svi da shvate, poput sunca kada izađe sa zapada, tada će svi vidjeti da se neka velika čuda dešavaju. Svi će kazati vjerojatno tada ima neće koristi Osim onome koji je vjerovao prije tog trenutka. Zatim ćete se svi vratiti vašem gospodaru Allahu koji je istinski gospodar. Pa kaže, Ela lehul hukm. I zaista njemu pripada sud. Njemu pripada sud, nikom drugom. On donosi odluke. On sprovodi odluke. Danas proces jedan, jel, kada parnicu dignu, traje mjesecima, godinama, posebno sad oko firmi, jel, svega vidimo koliko to traje. Kod Allaha te bareke vetala nema. Njemu pripada vlast i sud, pa kaže nakon toga vahuva esraul hasibin. A on najbrže obračun sprovodi. Nema ga ko može brže to. Odluka kada se donese, odmah se sprovodi. Danas odluka pa števa, jedna, druga, treća, pa se malo rasti, Nikad u zadnju čovjek da ode. Iako je najveći kriminalac. Gospodar svjetova, a njemu pripada najuzvišeniji primjer. Njegova su svojstva uzvišena i veličanstvena. Znači njemu sud pripada, njemu odluka pripada, a kada on hoće odluku da sprovede, kada on hoće da presudi, on je najbrži u tome. I niko ne može, znači, biti sličan gospodaru Tebareke, Tebareke Vata'ala. Zatim od drugi primjera gdje čovjek ne može se oduprijeti Allahu Tebareke Vata'ala odredbi, jer je on Al-Qahar, pokoritelj, jesu bolest. A i kada si bolestan, možeš to da spriječiš. Možeš da kažeš, e, neću da budem bolestan. Nijukom slučaju nemaš ni dijelića bolje u tome. Niti te pita, hoš biti bolestan, neš biti bolestan. Nedača kada ti se spusti, koji Allah te barek je tala odredio, nema ga niti postoji. U umetu, u čovječanstvu, neko ko može to da, da otkloni od tebe. Osim Allahovom voljom, njegovim određenjem, on što je odredio. Zatim ove katastrofe koje vidimo danas koje se dešavaju. Sve je to Allahom voljom da ukaže da pokoritelj a i bujica kada se desi, potop, poplava, bilo koje vrste tsunami, ko može to da spriječi? Koliko god oni pokušali da otkriju kada bi se moglo nešto desiti, nisu u stanju. Japan je danas primjer, jel? Koliko su god imali uređaja za otkrivanje, za nagovještaje, za nekoliko sati, dana, mjeseci, što se desi to je to, došlo je iznenada. Iznenada je došlo od Allaha te bareke otala koji je al-kahar, pokoritelj on kad odredi to se dešava i niko nije u stanju to da da otkloni. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje stanje sudnjeg dana pa kaže jeume hum barizun i tog dana kada svi izađu kada svi stanu pred gospodara svjetova pa nastavlja pa kaže la jahfar Allahi minhum šeji Allahu te barek ništa neće biti skriveno od njihovih postupaka, njihovih dijela, sve što su radili, tog dana Allah Đelešanuhu će znati o njima. Ne da će znati tek tog dana, on zna, međutim, znači sve što su ljudi činili, čovečanstvo, kada proživljeni budu i dođu pri gospodara Allah te barek već posjedi znanje o njima, šta su radili, šta su učinili. Nakon toga kaže, limen ili mulku jeum kome je danas vas pripada, pa sam odgovara nakon toga Lillahil vahidil kahar Zaista vlast danas pripada jedino Allahu subhanahu wa ta'ala koji je el kahar pokoritelj svih stvorenja svega postojećih ovdje se postavlja pitanje brate ljudi kada budu proživljeni pa zatim mala gospodara svjetova, svjetova upita ali imeni il mulku jeum kome danas vlast pripada gdje će tog trenutka biti vjerovjesnici gdje će tog trenutka biti poslanici, gdje će biti dobri ljudi, gdje će biti dobročinitelji, gdje će biti umet poslanika alaih salatu wasalam, gdje će biti sedbenici Iblisa, gdje će biti Iblis, gdje će biti najodabranija stvorenja Allaha te barek meleci, koji smo najbliži. Gdje će biti? Allah prije toga što je učinio? Usmrtio je stanovnike nebesa, stanovnike zemlje. Mi smo to govorili detaljno u imenu Malik. Sve je usmrtio. Niko nije ostao. Ostao je gospodar svjetova gdje kaže za sebe Kullu mene alejha fan. Sve što je na Dunjaluku, sve što je u svijetu stvaranja stvoreno, sve ima svoj rok i sve će nestati. Niko ne ostaje. Zatim izuzima samo sebe gospodar svjetova ovdje pa kaže وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ i ostaće samo plemenito lice tvoga gospodara koje traje, koje ne nestaje, od uvijek i zauvijek. svojstvo gospodara svjetova. Zatim kaže Zul velik velikram, veličanstveni plemeniti. Znači, taj gospodar će ostati, sve ostalo mimo njega će biti usmrčeno, mrtvo. I zato će pitati kome je danas vas pripada. I pogledajte kako završava nakon toga. Znači, ajt završava da će pripasti vlast jednom Allahu koji je El Kahar, pokoritelj. Pokorio nebesa, pokorio stanovnike nebesa, e, zemlju, stanovnike zemlje, sve. Nosio se arša, te noćne, snažne meleke. Svima je dušu uzeo. I samo meleku smrt, najdobraniji meleku Džebrajinu, Mikainu, Israfilu, svima je dušu uzeo. Sve je usmrtio. Ostao sam on. Zato Ajša radi Allahna pita, u hadijskoj bilježi ima Mahmed, Še Albani kada je vjerodostojna, a isto drivajet imaju drugi gdje je samo završica slična u, u, u, u muslimovoj zbirci, u Buharinoj, Tirmiziju i ostalim, hadis je vjerodostojan, da je upitala o Allahov kada kad Allah odredi i zamijeni nebesa i zemlju drugom zemljom, kada svi budu stali pred gospodara jednog jedinog Al-Kahar, opisuje go hadisu, gdje će, kaže, tada ljudi biti? Gdje će biti okupljeni, gdje će biti zakupljeni? Pa kaže, alas sirat, bit će, kaže, sirat čupri. Most koji je iznad Svi će biti tu. A zamislite su vam tog stanja kako će biti. Ali pokorite, sve je pokorio. Danas je dao život, dao iskušenje, dao ti, da li ćeš biti dobar, da li ćeš biti loš. Da odabereš, dao ti volju, izbor. Ako glavu okreneš i on će glavu okrenuti od tebe. Neće te gledati pogledom milosti. nećete ti se smilovati. Na kraju vječna kuća. Ali ako budeš od onih koji su sretni, koji se zovu pozvu Allaha te bareke vetala i uživaju, tog dana će i biti usposlanika poslanika Allahu alejhi ve La haufun Neće biti straha za njih. Za takvi. A za sve druge će biti izuzetno velik, velik strah. Zatim Allah Đelešanu ima u plemenitu osobinu i svoje veliko ime, El kahir El Qahar, i svega. Međutim, ta osobina, kada se odnosi na stvorenja, da ti možeš da pokoravaš druge, da savladavaš druge, da si moćan za drugi, da silu sprovodiš na drugima, da li je to pozitivno po pitanju stvorenja? U većini slučajeva nije. Znači, u većini slučajeva nije. Ali je dobra, znači, za one koji su fatihun u osvajanju u džihadu i sličnim znači situacijama kad je pozitivno i treba da čovjek ima tu osobinu znači pri sebi ali u drugim slučajevima nikada nije znači ona pohvalna da je ima pojedinac ko sebe jer ona u većini slučajeva ukazuje da onaj koji ima to osili se postane tiranin nad nemoćnim, slabim, uzvisuje se, uzdiže se, oholi se iza njih, tako da u tom slučaju nikada nije dozvoljeno. Iako znači u džihadu takvih situacija to su plemenite osobine za vojskovođe, za svakog pojedinca, tada treba da bude neustrašiv, nepobjediv, koliko je god u mogućnosti. Međutim, osobina čovjeka, stvorenja je daleko, znači različite osobine stvoritelja koji je podario tu osobinu. Jer Allah te barek vetala pripada ju meselul a'la Njemu pripadaju najuzvišenije osobine, najuzvišenija svojstva i u tome nema sličnosti sa osobinama, sa osobinama stvorenja. Vidimo primjer faraona, da je on uzeo tu osobinu sebi i ona je bila znači pokuđena i nije pohvalna po pitanju njega. Šta je kazao? Kale sa naktulu ebnaehum wa nestahji nisaehum wa inna koristi faukahum Ubit ćemo im su mušku djecu, a poštedit ćemo im, kaže, žensku djecu, odnosno žene njihove. A kaj zaista smo mi iznad njih, oni pravi pokoritelj. Pogledajte kako je se osilio. Qahirun. Opisao sebe i sve one koji su bili uz njega da su takvi. Zatim, Allah Đelešanu kada ukazuje na jeđuđa i međuđa, prije svega je u Kur'an da će se pojaviti, ali će imati osobinu istu takvu, da će pokušati da pokore znači zemaljsku kuglu, stanovnike zemlje, pa će se toliko uzoholiti kako je došlo u hadis poslanika sa da će pokušati da osvoje i da savlada i stanovnike nebesa. Allah Đelešanu kaže Hatta iza futihat je džuđu wa džuđu hum min kulli hadabin jansilun I kada se otvori prolaz za jeđuđa i međuđa, on će se sa svih brda početi u skupinama velikim silaziti. Allah će opisuje njih. Znači, nagovještaj, veliki predznak sudnjeg dana će se to desiti. Kada? Allah šanov zna. Ali veliki predznak i dana i neće se desiti prije pojave koga? Deđala. Neće se desiti prije pojave koga? Isa, sada kažu ljudi, pojavio se i međuđa negdje u svijetu. Kažeš, lažeš. Zbog čega? To se nije pojavio ni Deđal, niti se pojavio Isa, ali i salatu wasalam. I uvijek tako, znači čovjek kada gleda, kada zna se velikih preznaka, kada neko kaže nešto, pojavio se Deđav, kažeš lažeš. Zbog čega? Zato što se nije pojavio ko? Mehdi. Mora znati da je Mehdi jedan od malih preznaka sunnijeg dana, ali će on biti pojavljen prije nego što dođe ko? Prije što dođe držav, a kada se pojavi Mehdi, bit će velike, znači borbe gdje musman neće gubiti, danas gubi na svim na svim znači ratištima, da još popravi i promijeni stanje muslimana. Znači, poslanik sallahu alihi vseleme u hadisu pojašnjava pa ukazuje kada se oni pojave šta će raditi, veliki će nered praviti. Ali nama dokaz ovdje ovaj e, glagol koji se koristi da će oni pokušati pokoristiti stanovnike nebesa i zemlje. Pa će kazati nakon kada ljudi pobjegnu, Isa sa kada se povuče u brde sa e, odnosno pravinskim vjernicima, oni će tada kazati, kada vidi nema kuda im se onaj suprostavlja, kazat će riječima pa je kurune kaharna men fil ardi wa alevna zaista smo, kaže, porazili pobijedili, pokorili stanovnike zemlje i kaže uzvisili smo ili pobijedili smo i stanovnike nebesa. Kada će to kazati? Onog trenutka kada, kada bace koplja Pored kada su osjetili, znači nema kod njih se suprostili na Dunjaluku, uzet će koplja i strijele odapinjati prema nebesima, prema nebu. Pa će se koplja i strijele vraćati, kakve one strelice, krvave, pa će pomisliti da su pobjedili stanovnike nebesa. U tom trenutku. Pogledaj, onda će se još više uzići. Allah Đelešanu, po kako će ih uspratiti? Njegove moći. Da je on El nisu oni. On je taj koji je pokorite. Poslaće im crve u vratove i ti crvi će ih izgristi. Zamislite. Tako da kaže poslanik tako mi Allah, nakon ovog hadisa koji spominje Ibn Mađe Tirmizi, Hakim, a koji je vjerodosan kao kaže Imam Zahebi, kaže tako mi Allaha, kaže sve životinje koje budu crvi, ugojit će se od njihovog mjesa Koliko će biti tog njihovog mjesa, a kada je uništi Crv. Allahovom moć, Allahovom odredbom. A toliko su bili zoholi, toliko su bili, znači, osjetili da imaju i, jačinu, i snagu, i izzet. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i on je El Kahar koji je pokoritelj i uništava i pobjeđuje silnike kako smo naveli u prvoj definiciji. Prvoj definiciji. Zatim, onaj koji spozna Allahov te bareke ime El Kahar, da je on pokoritelj, U većini slučajeva istinski, znači ko spozna, on se vraća Allahu, traži od Allaha. E, to on povećava iman. je Allah njegove moći, snazi, veličini. Da mu se niko ne može oduprijeti, da je on taj koji pokorava sve. I onda osjeća i slast robovanja takvom gospodaru koji je tako uzvišen, tako velik, tako moćan. A s druge strane, u istom trenutku ne dozvoljava da bude okićen sa ovom osobinom koja nije pohvalna da se nađe kod stvorenja. Pa je u istom momentu blag prema drugima. Da želi drugima na najljepši način da predstavi, da pozove, oprašta, prelazi preko njihovih uvrijeda, sabura na tome i slično. Allah Đelšanu kaže u surat Duha فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا Koristi ovaj izraz. A kaže, nemoj, slučajno je da je tima da se, e, kako bi to najljepše kazao, nemoj slučajno da se uzdižeš iznad tima Nemoj da se siliš nad timom Suprotno tom značenju, budi blag prema njemu. Izvršaj njegove potrebe budi mu na usluzi. Sve što traži ti budi taj koji će pomoći je timu. Jer Allah Đelešanu, znači, zabranje da se siliš, da uzimaš mu imetak, da ga ucviliš, da nešto kaže što će se on rastužiti. Tu osobinu od koga traži Allah te bareke Od poslanika sallallahu A nama je naređeno da sjedimo koga? Da slijedimo poslanika sallallahu I najljepši uzor je u poslaniku sallallahu alihi wasallam. Pa pogledajmo kako se je poslanik obhodio prema njima. A zašto se ovdje pokazuje, znači, jetim? Jetim nema zaštitnika, nema oca, nema nekoga ko će stati prema kažeš zašto to činiš? Nego njegov zaštitnik Allah te bareke vetala. A pazi se kako će se obhoditi prema njemu. Jer iznad njega, iznad tebe je Allah gospodar svjetova. Pazi kako budeš radio, jer kako budeš radio, tako će ti se vratiti. A onaj koji ti bude uzvraćao udarac, je gospodar svjetova. I zato imamo one osobine spletkarenja, da Allah jemkuruna jemkurullah, oni spletkare, a i Allah spletkari. Ali je vallahu hajrul makirin. A Allah najbolje to umije. Znači, kada neko pokuša da spletkari, prema gospodaru, prema poslaniku, prema vjeri, prema vjernicima. Nek se pripazi da ima neko iznad njega. A ko je iznad svega toga? i ibadi, al kahar, pokoritelj koji je iznad svih stvorenja. I zato čovjek treba da promisli, da razmisli na ovakav način, o ovim ajetima, ovim značenjima, da onda posle toga ahi ne dozvoli sebi da se ponaša, jel, ko danas, kako, kako vidimo, znači prema tima, kako se ljudi ponašaju. Bježi, sklon se, šta Imao primjera svi. Rat je bio. Rat je bio i u svim tim porodcama ima stradali, ima oni koji su ostali bez očeva, koji su tim i zato treba pasti kako se prema njima ponašati. Zatim gospodar Svetova kaže za poslanika A što se tiče prosjaka koji dođe da traži nešto, nemoj mu zabranjivati. Odnosno, nemoj podizati glas, kako kažu komentatori, nemoj podizati glas, što si došao, šta hoćeš, bježi. Svakog petka imamo posle džume namaza. To su iskušenja, ljudi koji su došli iskušaju tvoj iman, tvoje postupke. Svi su oni od Allah, znači mi smo vas učili jedno drugi da budete kao iskušenja, Allah kaže. Međutim, kako će ko postupati, Allah vam prihvata ono koji je najbolji postupa. A onaj koji loše postupa, Prema takvima ima kod Allah te bareke ve grije. Zato što od Allah šan zabranije poslaniku sallallahu alihi veseleme da ne podiže glas, da ih ne grdi, da ih ne kori, nego ako imaš a bibi daj, ako nemaš kaži lijepu riječ, Allah ti dao, Allah ti pomogu i to je to. Ništa, zasi, malo prije si bio, što hoćeš? Znači, oni su iskušenje a ti ne znaš ko zaista oni, je potreban, ko nije. Ne ulaziš u srca Ne ulaziš u srca. Zatim gospodar Svetova kaže وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث A kaže o blagodati svojoj koju ti je pružio, koju ti je dao, ti o njoj kazuj govori. Zato imam Kurtubi kaže da je najveća blagodat koja je data poslaniku sallallahu alihi vseleme poslanstvo. Dato mu je najveća blagodata, to je poslanstvo koje je gospodar svjetova naredio da priča, da kazuje o tom poslanstvu. Zatim kao učinio ga je halilom, prijateljem. I to da obznani o tome da govori o drugima kazuje. Koliko je znači dobio položaj kod gospodara svjetova da ređu visoku. Zatim ga je podario mu je znanje i podario je mudrost i kazuje o tim blagodatima. Da imaš i znanje i da imaš mudrost. Nema niko koji je znaniji, koji je učeni, koji je pametniji, koji je mudri od koga? Od poslanika sallallahu Sve mu je to gospodar dao. I naredio mu da o tome kazuje, da o tome govori. Zatim kaže, kada mu je to naredio da podučava neznalice tom znanju koje mu je on podario, znanje i mudrost, kaže, zabranio mu je da se uzdiže iznad njih. Allah akbar. Zato vidite poslanika kako je bio skroman, ponizan i kad je govorio istinu, kad je pozivao istini. To je bilo svojstvo poslanika. Nije se uzdizo. Ne znaš. Kako ne znaš? Sram te bio toliko godina. Do... Nisi naučio još. I otira čovjeka od sebe. Nije poslanik sallallahu alihi wasallam kako se obhodio, kako je govorio, zato nam je poslanik najljepši uzor. Niko danas, a vidi, še, manji, veći, jebo ova, jebu onaj. Svi su oni kod nas, mi ih poštujemo, cijenimo. Niko nije savršen, a jedino ko ima savršenstvo u ovakvim stvarima, koji je nadahnut bio do gospodara svjetova i poslanika, ali sva Svi budu i svi prođu. Svi žive i svi nestanu. O svakom se govori i dobro i loše, o svakog se uzima i ostavlja, ali od poslanika se ništa ne ostavlja, sve se uzima. I zato je najljepši primjer, najbolji primjer koji je preselio i nakon smrti ostao do do sunje i dana koji je najbolji primjer, od njega samo uzima. Sve druge gledamo i vagamo na osnovu njegovog govora. Sve što se poklopi od svih šehova, svih daija, svi oni koji pozivaju, svi koji komentarišu, pojašavaju vjeru, sve što im se složi sa Kur'anom i sunnetom, udari s poslanikovom praksom, to se prihvata. Što se ne prihvati, odbija. Ima mali kaže, i on daje pravilo Od svakog se uzima, od svakog se odbija osim Pokazavši rukom na kabur poslanika Sallahu alijih vasalem zato ljudi ne mogu se doći do nekome da je dobar dok ne preseli na onome na čemu je bio dobar. Kad preseli ka maša, živio je zato i preselio je na to i oni su daleko bolji nego živi, i čovjek živ može danas da bude ovakav, sutra onakav. I danas imamo primjera u našem toku rata, nakon rata i danas ljudi se prihvate, pozovu, postanu ugledni, popularni, ljudi se za njima povode na kraju on ostavi, pa kaj kad on ostavi skotu, došao znači do pameti, shvatio do najljepšeg i mi ćemo, kad imamo mogo tako učeni, pa šta što ne bi mi krenuli, znači on je daleko učeni bolje za nego mi. Šta se ja imam prsti, znači sturet, pokazivati svijet. Vidite koliko je to loše, znači svi ti živi imaju jedan veliki upitnik da li će preseliti na tome. A mi molimo za svakog muslimana da ustraje na tome i da mala podarite u fik, uspije da preseli na tome. Mi se ne radujemo, niti smo zadovoljni kad musliman popusti, i kad musliman ostavi vjeru. Mi molimo Allah te barek da učiti svakog muslimana na onome na čemu je, znači da bude gospodar svjetova zadovoljan sa njim do zadnjeg izdisaja kada preseli, da se vrati gospodaru, da je on te barek zadovoljan s takvima, da bude zadovoljan i s nama. Zato Muavija ibn al-Hakeme Sulemi kada je opisao poslanika sallahu alihi wasallam i njegove postupke, njegov način dali, ukazivanja, popravljanja, savjetovanja, pogledajte kako je opisao. Kaže, draži mi od oca i od majke. Ko? Poslanik Ali Salatu Treba biti svakom. Svako da bude najdraži poslanik sa Allahu alijih Vasalam. Njegov sunnet. Da ti bude najdraži od bilo čijeg postupka i bilo čije riječi. Da se ne može dati prednost bilo kakvom govoru nad govorom poslanika njegovom, njegovom njegovim sunnetom poslanika Ali Salatu Kaj draži mi od oca i od majke. Nisam ga, kaže, vidio. Niti sam vidio boljeg alima i boljeg učitelja od njega kada je bio za života, niti nakon, kaže, njegove smrti. Znači, nije vidio boljeg mualima i boljeg učitelja, ni za života poslanika, ali i sallatu iako pogledajte Ebu Bekra, Osman te velikane, koliko su, znači, na najljepši način pozivali, pojašnjavali, ali ne mogu se porediti s kim, s poslanikom, ali i iako su najbolji umetu nakon poslanika, sallallahu alihi Zatim kaže, Nikada, kaže, nisam vidio da me kori. Da me je, kaže, povrijedio. Da me je uvrijedio. Nikada, kaže. A niti sam vidio, kaže, neko bolje podučava i najljepše ukazuje na ono što treba da te postaviti od poslanika Ali Islatu Vasala. Znači, poslanik sa kad nikad se nije namrštio na njega. Da namršti svoje lice prilikom kada ga je korio. Govori, znači, Asa poslanika Ali Islatu Vasalam, nikad to nije vidio. Nikad nije vidio da ga je povrijedio, da ga je uvrijedio u svom ukazivanju, popravljanju i govoru. A danas, draga braćo, šta mi jedni drugima kada savjetujemo kako se ophodimo jedni prema drugima? Gdje nam je primjer u poslaniku sallahu alijih vasalem? Kako korivo, kako ukazujemo i kako popravljamo situaciju? I kako dostavljamo? Poslanik namrštenog lica nikad im nije to dostavljao. Nikad. Zati najljepše je to dostavljao. I treće, kada je dostavljao nije vrijeđao. se džahilu jedan kako ne zna što. Gdje si bio toliko godina? Danas, nažalost, to slušamo, to vidimo, to primjećujemo. I niko nije gotovo sačuvan toga. Osim kome je Salate Bare koje je danas bilo. Ali su rijetki takvi. Znači, kada vidiš roditelj ti griješi. Roditelj ne zna Tvoje nije bivi da udaraš, da lupaš, da izbacuješ, ubacuješ, izbacuješ iz kuće. Tvoje da pokažeš, ukažeš, na kraju soba ti sobami i salam alijeku. Nemaš mogućnosti, nemaš ovlasti. Zato taj monker kad ugledaš lošu stvar, kod roditelja, kod familije, kod poroce, prijatelja, bilo gdje na ulici, nije ti dozvoljeno ruku da to radiš. Zato što nemaš ovlasti tome. Nemaš ovlasti. Ali moraš riječima da reaguješ. Ako nisi dobar, znači nije ti iman toliko, a priđeš, a vi bi izvini. To što radiš nije u redu, poslije se sa šarijatom, sa lahom, vjerom. Ja savjetujem to na najljepši način. Znači nije ti iman toliki, nego ti iman ono kažeš, stakvila što radi, Bože sad čuvaj. Nije dobro, i odeš. To treba da imaš u srcu. Ali da nemaš to u srcu, banke se svaki dan otvaraju, koji su ratu protiv Allaha, kafići i ostalo, da nemaš u srcu mržno prema tome, da ti je teško što se to otvara, što se zavode ljudi odode na stramputicu, onda ti je upitan iman. Jer posle toga nema imana. U srcu moraš da koriš, da osjećaš, znači mrži prema tome. A ako možeš odeš da kažeš vlasniku nekome na najljepši način da posavjetiš, odneseš nešto na neki način, iznađeš daveski letak ili nešto što govori o tome da daš, to je alhamdulillah. Nemaš to nisa, to je mrtve imana na tom e, stepenu Zatim mahi moraš imati u srcu prezir prema tome. Ne smiješ proći da budeš ravnodušan prema svemu onome što se dešava od fesada i razvrata. I to čovjek treba da shvati. Ali nije u mogućnosti da ode da digne, da razvali, da prebije, da ubije, da nanese povrede tjelesne i fizičke. To nije. I to mu nije dozvoljeno. To mu nije dozvoljeno. Znači, iako u šarijetu postoji, ko vidi od vas munker, neka ga promijeni rukom. Ovo rukom je za one koji imaju izvršnu vlast. Ljudi koji upravljaju državom, halife, emiri, šarijatska policija, znači koji ima ovlasti u tome, a ne znači svaki pojedinac pa bi onda nastao fesad. Svako vidi nešto rukom lupa nekoga i šta bi onda nastalo? Svaki moti, ne, ovo se treba da shvati da razumije onako kako su razumjeli učenjaci, učenjaci koji nam najljepše pojašavaju propise. I odnosi se isto tako za oca u kući. Ne možeš kazati, hoće sine, nema prisle u vjeru. Ti si glavni u kući. Ti si glavni u kući. Haram, haram. Nema harama. Iza tebe nema. Ti si glavni u kući, ti si znači mesul koji će biti pitan pred Allahom te barekatala za sebe, za ženu, za djecu, za sve. I ti sprovodiš šarijat. Niko te ne pita za državu. Možeš biti onaj prijesednik, ne biti prijesednik, što da radiš u ulici, kvart, Radi u svojoj kući. Kuća po kuća, bit će zajednica. Zajednica po zajednica, bit će grad. Grad po grad, država. Na takav način se popravlja stanje. Kao što je poslanik Ali Salatu Vasalah popravio sa ashabima. Zatim iz navedenog ajeta وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ ibadi, A on je pokoritelj koji iznad svojih robova ovdje je potvrda uzvišenosti gospodara svjetova. Da je on iznad stvorenja, da je on iznad kursija, da je on iznad arša, da je daleko od svojih stvorenja, da nije znači spojen sa stvorenjima, kao što znači novotari neki tvrde, nego da je on iznad stvorenja, gospodar svjetova, kao što gospodar Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ar-Rahmanu al arši steva, milostivi se uzdigao iznad arša. I ovdje je potvrda El Kahar koji je znači pokoritelj, tako moćan, tako velik, tako uzvišen, kako njemu te bareke vetala pripada to svojstvo, s druge strane je smi el basir el habir, o svemu obaviješten, sve čuje, sve vidi i karib, blizu svojim znanjem, svojim sluhom, svojom moći snagom, da mu u tome niko ne može biti, niko ne može biti sličan. Zatim od plodova spoznaje jeste da onaj koji spozna lavo ime El Kahar, da je on pokoritelj, da treba da zna da je on taj koji radi što hoće. Fa'alun lima yurid. Radi ono što on subhanahu wa ta'ala hoće, određuje kako on hoće, dešava se kako on hoće, u tome nema niko upita niti ona znači se pita zašto, kako, da li bi ja mogao nešto slično tome učiniti. Niko gospoda ne pita, određuje kako on hoće, ne pita nikog, ne savjetuje se, znači ne treba mu šura, Nama je potrebno i nama je naređeno se savjetujemo da vidimo kako je najljepša neka odluka da se donese, najljepši zaključak, nešto što može biti na najbolji način da se uradi. A gospodar svjetova zašto? Zato što je on taj koji je najbolji, niko nema bolji od njega da donese tu odluku. El Hakim, najmudriji, El Hakim kojem sud pripada, i niko u tome nema znači pravo da se upliče, da pita, da kaže zašto Bože tako, zašto nije ovako. A bibi, tvoj mozak, tvoj razum je skučen, ograničen, ne može sve pojmiti i ne može sebi dozvoliti da ti pokušaš da pojmiš sve stvari svojim razumom. Oni koji su pokušali da pojmi gospodara svjetova razumom, njegove osobine razumom, ova dešavanja razumom, oni su zalutali. A onaj ko se je prepustio Allahovoj volji, koji je povjerovao Allaha te Letala i priznao da je on el hakim, najmudri u postupcima, el kahar pokoritelj, el alim, el semi, el basir, el latif i sva druga imena da pripiše gospodaru svjetova takav je spokojan, takav je rahat, zna da sve što se dešava, dešava se isključivo na najsavršeniji način, da ne može biti bolje od ovoga, jer onaj koji je planirao, koji je odredio je gospodar svjetova koji je El sveznajući o svemu što je bilo, što će biti, kada ne bi bilo, kada bi bilo, kako će biti, o svemu zna. I odrijedio je to na najsavršeniji, najbolji način. I zato kažemo da je Allah te barek tada e, slavljen i veličanstven kao takav, kao takav gospodar koji je zaslužan da bude obožavan. Zatim iz ovog imena proizilazi drugo, a to da takav gospodar koji je alkahar, koji je pokoritelj, koji je snažan, jak i moćan, on jedini zaslužuje kao takav da mu se i bade čini. Zašto su lažna božanstva ukorena? Zašto njima nije pripisano svojstvo božanstva, znači božanstvenosti da mogu biti obožavana? Upravo iz razloga što ne mogu i što nisu u stanju da ti štetu otklone i da ti ne da, ti, ovaj, kakvu pribavi. To je razlog njihove nemoći a gospodar ovaj koji, je pokoritelj, tako moćan, tako silan, samo takav, samo takav zaslužuje da bude obožavan. I zato Jusuf Ali salatu kada je bio u zatvoru, upravo sa ove strane je skrenuo pažu onim zatvorenicima koji su bili tu i ukazao da je zaslužan, da se obožava samo onaj koji ima ove osobine, ove savršene osobine, a njihova lažna božanstva, nemoća, kojima prineseš ti može jesti, ti može uzeti, ni pružiti ruku, niti hodati, trčati, kipovi, predmeti. Takve su obožavali. Kaže Jusuf, alaih salatu wasalam, Ja sahibe iz sični arbabu mutafarrikune hajrun emillahul vahidul kahar. Kada je kazao, o, moj drugoj u tamnici, zar je, zar su vaša božanstva, erbab, bogovi, gospodare, ovo je množina od rab, erbab, zar su oni bolji, koji, kaže, ima raznoliki, da su oni bolji i preći da budu obožavani od koga? Od Allaha koji je El Wahidul Qahar, koji je jedan jedini pokoritelj svega, ukazao na tu moć, na snagu gospodara svjetova. S druge strane, pokazao njihova božanstva. Čovjek kada obožava mnoštvo bogova, on ne zna koji je Bog zadovoljan s njegovim postupkom, koji nije. Subhano, jel? To kažu učenjaci iz toga proizilazi iz ovog pitanja kada je upitao, znači vaša, vaši bogovi, vaši gospodari toliki, ti nisi svjestan, niti znaš ko je od njih zadovoljan tvojim postupkom, ko nije. A vamo jedan gospodar, jedan gospodar koji je jedini zaslužan da se obožava, to je Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim opisuje da je on el kahar pokorite, snaga, moć, veličina koja i njemu pripada, uluhijet, obožavanje može pripast samo onom ko takve osobine posjeduje. Ko nema takve osobine ne može biti obožavan. Tako da se zaključuje sva lažna božanstva, niko od njih nema tu mogućnost. Niko od njih nije moćan. Niko od njih ne može nešto uraditi. Svi su oni ovisni ako su živi, od živih bića, ako su predmeta, tu nema polemike niti može zdrav razum da shvati da prihvati. A s druge strane pogledajte, koliko čovjek može imati titula na Dunjalku, kakve znanje može biti okičen, negira gospodara svjetova koji je zaslužan da bude obožavan, a prihvati i obožava ono što niti može štetiti, niti može koristiti. Dalate bareke barek vetara sačuva. Zatim, Jusuf sa nam opisuje i kaže, vi samo pripisujete ima vaša imena, znači opisujete i božanstvom i to mogu imati, opis u imenu ali da to ime sadrži te osobine koje su za gospodara svjetova nijekom u slučaju nije istina. Pa kaže ma ta'budune min dunihi illa en semmejtumuha entu aba'ukum anzalallahu biha min sultan. Vi ono što obožavate to su samo kaže imena imena vaših božanstava lažnih kojima ste im dali, ta imena znači mogu ukazivati na veličinu, na snagu. Ali oni nisu ti koji posjeduju te osobine, zato smo kazali da gospodar Cvjetova kada se opisao sa svim onim imenima, da svako ime, u pravilima smo spomenuli, svako ime posjeduje šta? Savršenu osobinu. Čovjek može se zove Abdullah, Allahov rob, a da bude od onih koji najviše kufle nevjerstva čine prema Allahu te bare Znači osobine ne mogu, odnosno imena ne mogu biti taj u stvari da čovjek koji ima ime okriče ne može, ne treba značiti da je u isto vrijeme ima osobinu tog imena koje to ime nosi, nosi u sebi. A dok gospodar svjetova sa svim imenima kojima se opisao njemu pripadaju savršene osobine koje proizilaze iz tih imena. Zatim kaže, inil hukmu illa lillah, zaista sud pripada samo Allahu te barek i Presuda sud, Allah kada presudi to se mora prihvati, po tome treba treba i mora se raditi. Emere Allah ta'budu illa i ja. I ona ređuje, gospodar svjetova, da se on samo obožava i niko drugi pored njega ne zaslužuje niko obožavanje. Ovo je ajet nakon onog prvog ajeta kojeg je Jusuf njima ukazao, znači na ništavnost njihovih božanstava, njihovih gospodara, znači u mnoštvu, gdje ukazuje da onaj koji zaslužuje jedini gospodar Allah tebare kvetara, koji je najpravedniji sudija, najodgovorniji od svih njih. Zatim kaže, zalike dinul qajim, i to je najbolja vjera najispravnija vjera. Nema bolje vjere od vjere Islama sa kojim je došao e, poslanik, a i svi poslanici, jer Islam je isti Islamu lila, pokornost Allahu u svemu onome što je, on te barek je tala objavio svim poslanicima prije, a i Muhammedu alaih sratu wasalam. nas la ja'lemun, ali većina ljudi ne zna. I danas je činjenica, većina ljudi ne svača, ne razumije, ne želi i neće da se povede i neće da prizna ovo na što ukazuje Kur'an, na tu veličinu gospodara te Tebareke, Tebareke ve Zatim, sljedeća spoznaja iz imena Al-Kahar, koji je znači pokoritelj svega, jeste da mu se negiraju sva, e, sva svojstva manjkavosti, a da mu se pripisuju svojstva uzvišenosti, plementosti, veličine i veličanstva, koji niko nije zaslužio osim Allah te ve kada ima takvo ime Al-Kahar najsnažniji, koji je iznad svih stvorenja, daleko stvorenja, a u isto vrijeme u sva stvorenja svojim zdanjem i svojom moći. Poslanik Alesatu Veselam je učio dovu u kojoj je spominjao ovo ime Allaha te bareke u trenucima kada se je prevrtao u toku noći, znači u postelji. Pa kaže u dovi da je govorio La ilaha illa Allahul Wahidul qahar nema znači drugog istinskog Boga koji je zaslužan da bude obožavan osim jednog Allaha koji je al Kahar pokorite i svi stvari. To uče poslanik. Zatim kaže Rabbu semavati val ardi vama bejnehuma el azizul gaffar koji je gospodar svih nebesa i svih zemalja i svega onoga što je između njih što je u njima i koji je el aziz. kazao smo to silni i moćni i na kraju el gaffar. Od takvog traže oprosta. Takvog traži pokajaj Ne od ljudi koji ti ne mogu ni štetu učiniti ti korist kako pribaviti, nego tražiš ovog silnog, moćnog pokoritelja, stanovnika nebesa i zemlje, koji gospodar svega toga, El Aziz, moćni, ali u isto vrijeme El Gafar, koji mnogo prašta onome koji se pokaje i ko zatraži od njega, znači pokajanje. <clears throat> Zatim čovjek, kada sazna ovo ime i spozna da je Allah te barek tala pokoritelj treba da on uzme udjela u tom imenu kako da ovlada svojim prohtjevima svojim strastima znači svaki od nas ima nagon ima vesvese ima šetana koji došaptava nekada više nekada manje koliko se čovjek udalje od vjere toliko više ima šetana oko sebe Čovjek treba da, znači, pot, trudi se da on bude taj koji će vladati svojim tijelom, svojim mislima, a ne da budu to vesvese šeitana i njegovo dejstvo. Kako? Prije svega učenjaci kažu tako što će puno govoriti i činiti teubu Allahu te bareke vetala se kaje da traži oprosta i stikvar od Allaha te bareke vetala. Čovjek koji se iskreno pokaje i čini i stikvar Allaha te bareke vetala mu daje moć. Jer kaže poslanik neće čovjek činiti uvijek e, melezime stikfar ko bude znači često stalno učio i stikfar Allah će mu dati izlaz iz svake situacije znači koliko god čovjek bude e, potišten koliko god bude teško koliko god bude znači u teškoći Allah Đelšan će mu dati izlaz onog trenutka kada mu se bude vraćao te učinio i stikfar od Allaha te bareke vetala tražio oprost za grijehe koje je činio. Čovjek nije znači taj koji ne čini, svaki od nas čini grije, neko manje, neko više, ali svi mi činimo. Zatim, učenjem eude, utječe se i traži zašto da lahate te od koga? Od prokletog šetana. Nemoj jedan put da kažeš, govori gdje god ideš. Sad na ulicu kad izađeš, a vidi ko te dočekuje, ko, te, ko ti došapta, pogledaj, vidi, de, to, to, to, sve to šetana. Utječi se i traži zašto od koga? Koji je El-Kahar, pokoritelj. Šta će šetan? neke ide šetani kane daifa. Zaista su spletke šetana slabe. I neke ide hunne. A spletke žena su azim, azima. Znači velike, krupne. Zato traži utočiš, u zaštu od Allah te bareke od spletki šetana i spletki žena i svih tive svesa koji danas kako nam prilazi ljeto sve više i više će biti. Ne možeš proći, ne vidiš reklamu. Traže da late bare kretara zaštitu, da te sačuva, da te sačuva i pogleda i svega onoga što nije u redu što se kosi sa šerijetom. Zatim, traženjem i traganjem za korisnim znanjem. Šta će ti to znači prouzrokovati? Kakva je to zašta? To ti je zašta bibi zašta o šubhi od sumnji koji danas ima toliko da se ne može prebrojati niti zamisliti niti pomisliti. Učenjaci nas kažu da nije bilo više šubi kod danas u vjeri. Mnoštvo sekti, mnoštvo onih koji pozivaju koji pojašnjavaju din i vjeru, a us kad pogledaš u suštinu njihovo stanje, svi imaju more šubhi. I ova šuba kada uđe u tvoje srce, teško ti je izbaciti. Teško ti je izbaciti. Jedno što je može izbaciti, što može pročiti i očiti tvoje tijelo jeste ispravno širijasko znanje kako su ga shvatili selefi kako su ga shvatili ashabi, tabini koji su bili na njihovom putu do sudnjega dana, znači do današnjih dana svi oni imaju senede, svi oni imaju lance do njih kako je to uzimao znanje i kako se to znanje prenosi. I hvala Allahu, nikada vrijeme ne, znači, ne postoji, niti se dešava situacija da u tom vremenu, u tom, znači, e, u, tim trenucima ne postoji učinjaci koji su na onome na čemu je bio Allahov poslanik i asabi poslanika sallallahu alijih vasalam. Zatim kako se čovjek saču, sačuva oholnika, silnika. To imamo u ajetima gdje Allah ukazuje kako čovjek se sačuva takvi. Danas koliko ih ima? Od vladara, nepravedni. Od, kad na bilo kakvo mjesto gdje neko ima vlast i ovlast i čim te ne i čim te ne voli, on pokušava spletkari. Kako se sačuvati takvi? Kaže Allah Đelešanuhu, opisujući stanje faraona, وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك kada su kazali oni koji su bili velikani u faraonovom umetu koji su bili uz njega, velikani njegovi kada ćeš dozvoliti da ćeš dozvoliti da to čini Musa što čini i njegovi sljedbenici, da čine nered, fesad filar, Nazvali su Musa i njegove sjedbenike da oni čine fesad na zemlji. Razvrat, nered. A ko, čini nered na zemlji? Pa najveći nered je širku Allah te bare kvetala. A šta je faraon tvrdio? Tvrdio da je Bog neuzubila. Ne samo da čini šir da obožava nekog poredala, nego on da je Bog. Pozivao druge da njega obožavaju, da njemu robuju a opisuje Musa, znači njegov velikan, opisuje Musa i sebenike Musa da oni čine nered. Ko danas koga opisuje? U današnjem svijetu, Čitamo svijetu i kod nas u Bosni, da su najveći oni koji čine nered i siju, nered i sumnju, upravo vijenici. Evo, svaki dan to čuješ. I zato te ne vole, zato te ne goti, zato te ne mogu. Zato što si ti takav. A oni su uzeli osobine ovakvi od faraona i njegovi slični sljedbenika. Ali Allah Đelešanu kaže Kale, znači faraon šta je kazao kada su mu to posavjetili, kada su mu kazali zašto ih pušta, što da čini. Pogledajte šta je on, kakvu je znači odluku donio, poput dana što radi u svijetu. Istu. Kaže, Kale se nukatilu ve nestahi inna kahirun. Zaista ćemo pobiti svu njihovu mušku djecu. Žensku ili žene njihove ćemo ostaviti da budu žive u životu. I onda kaže, ali smo mi, kaže, iznad njih mi smo iznad njih pokoritelji, oni koji imaju snagu i moža to čini. Danas mnogi su uzvisuju nad muslimana i čine muslimanima ovo što radio faraon. Zatim kaže gospodar svjetova daj izlaz. Musao. Kaže, kale Musa li qavmihi sta'inu billahi wasbiru. Musa, Allah daj njemu da to kaže. Reci, kaže narodu svom. Šta da kaže Musa? Ista'inu billah oslonite se na Allaha, uzmite taj tevekul istinski na gospodara svjetova, nakon toga kad se osloniš vas viru, budite strpljivi, te poteškoće ne da će to Allah odredio tako da bude, ali ti budi strpljiv na tim poteškoćama i ne da ćemo, a prije toga tevekul. I nakon toga kaže Allah Đelešanuhu, Innal, arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi Zaista je Allahova zemlja Sva Allahova zemlja i on je daje u nasljeđe kome on hoće od svojih robova. I kaže val lili lil a zaista je završnica za bogobojazan. Pogledajte, tri stvari na koje ukazuje, na koje ukazuju ovi kuranski ajeti koji ima problema sa silnicima i oholnicima. Prvo da se osloni na Allaha te bareke otala, živog, vječnog, koji ne umire, to je gospodar svjetova, al-kahar, pokoritelj svega, zatim da bude ustrajan da sabura na poteškoćama koje će mu naići i da zna treća stvar da je izlaz u njegovoj bogobojaznosti takvi ako bude bogobojazan dobro se plaši gospodara svjetova takvi će Allah Đelšanu sačuvati spasiti i dati im izlaz iz svih i svih situacija molim late Bareke bareke da nas učesti na pravom putu da nam podari da ga spoznamo i shvatimo onako kako on te bareke vetala zadovoljan da oprosti nama, našim porodcima i svim muslimanima, da uputi naše neupućene, da oprosti našim roditeljima, našim familijama, svakom onom koji je zarutao da mu prosvijetli srce uputom, naš narod isto tako i sve ljude u čitavom svijetu da okrene ka uputi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naša srca zbliži na istini, na riječima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.